Eta bai, lehen aldikotz Jean-Jacques Lustodudinek ez du gehiengo osoa ardietxi. Botzen euneko berroita bederatzik akotx sortzirekin gelditzen da Charles Mazondoren zerrendak euneko hoita amabost kakotx sei egiten du eta bertzaleek Stefani Rolaren listak euneko hamalau kakotx heme sortzi. Bigarren itzulirako nola antolatuko diren galegin jogu Charles Mazondoren zerrendako Jean-Jacques manterolari. Pentsatzen dugu ere, elgarrekin, eiekin, albertsarekin, eh, zerbait uh, eh, anturatzen aldela. Eh, zenta, astapenetik gai uh, nausietan, uh, arras eta ikusiko dugu, ian nola zerbait egin. Uh, eiek ere berdute deliberatu, beren aldetik, beren nahia. Elkartzea gauzatzen bada, ez da ere sizanen Jean-Jacques dudinen zat. Luku zehaltzu martan aldiz, berriz ere, Bartelemi agerrek bere hausap eskargoa segituko du. Bere zerrendatik, zuzenki bederatzi pastu dira. Jean-Marie Etxegorriren zerrendatik aldiz, ez da neure pastu, bi falta dira kontseiluaren osatzeko, erran behar da ala ere, boskak bizikitinko zirela. Ikusiko, heldu den igandean, nahasketa tipi baten parada izanen denez lukuze altzu Gabadin Jean-Louis Prebenderen zerrendatik zazpi pastu dira, bera barne, beste Jean-Pierre Txart bakarrik. Heldu den igandean, falta diren hiru kontseilari hautatu beharko dira gabadiren zata. Aiziritzen bi zerrenda orkesten ziren eta gieneko kargua uzten duen auzapezaren listakoak dira denak atera, Jean-Louis Miromonen zerrendatik ez da beraz neure izanen herriko kontseiluan. Eta buruatzeko aipatzekoa amenduze onasoko herria, hiru zerrenda ziren, biga hameka autagaiekin eta bertze bat zazpiekin. Eunta hirurugoita bat botz behartzen pasteko, arniu mandagarrenen zerrendakoa den Antion Joan Amule gaztea bakarrik da pastu. Huna bere jardukitzea. Bai, eh, netzat eh, bitxi da, lehenaldikotz bon, lehen aldikotz uh, eh, prentsatatzen nintzen. Irritaran iz, beraz, bon, ba, nuen pentsaketa pixka bat uh, izaitea hor, me bon, ez lehen intzulian hola pastea, hola, fein, ikusiko dugu, eldu lehen hastean hola pastuko daen heldu den igandean, hameketaik hamar presona beharko dira hautatu amendu zeonasoko herriaren zat, nasketa baten mentura, segur ere.